บุ๊กทู สามสิบเก้า trente-neuf, 39. รถเสีย la panne de voiture. La panne de voiture. ปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนคะ où est la station-service la plus proche Où est la station-service la plus proche J'ai un pneu crevé. J'ai un pneu crevé. Pouvez-vous changer le pneu Pouvez-vous changer le pneu ดิฉันอยากได้น้ำมันดีเซลสองสามลิตรค่ะ J'ai besoin de quelques litres de diesel. J'ai besoin de quelques litres de diesel. ดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะ Je n'ai plus d'essence. Je n'ai plus d'essence. คุณมีแกลลอนน้ำมันไหมคะ Avez-vous un jerrycan Avez-vous un jerrycan ดิฉันจะโทรศัพท์ได้ที่ไหนคะ Où puis-je téléphoner Où puis-je téléphoner ดิฉันต้องการรถลากค่ะ J'ai besoin d'un service de dépannage. J'ai besoin d'un service de dépannage. ดิฉันกำลังหาอู่ซ่อมรถค่ะ Je cherche un garage. Je cherche un garage. เกิดอุบัติเหตุ Un accident s'est produit. Un accident s'est produit. ตู้โทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะ Où est le téléphone le plus proche Où est le téléphone le plus proche คุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ Avez-vous sur vous un téléphone portable Avez-vous sur vous un téléphone portable เราต้องการความช่วยเหลือค่ะ Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. ตามหมอให้ทีค่ะ Appelez un médecin. Appelez un médecin. เรียกตำรวจให้ทีค่ะ Appelez la police. Appelez la police. ขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะ Vos papiers, s'il vous plaît. Vos papiers, s'il vous plaît. ขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะ Votre permis de conduire, s'il vous plaît. Votre permis de conduire, s'il vous plaît. ขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะ Votre carte grise, s'il vous plaît. Votre carte grise, s'il vous plaît.